da dođe na vas njegovom blagodaću i čovjeku ljubljem svakde sada uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Slava tebi Hriste Bože nadu naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i Nini, i pristajemo vijek i vjekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetoga oca našeg, Jovana Zlatousta, arhijepiskopa Carigradskog, svetog i prepodobnog oca našeg Stefana Piperskog, čudotvorca, svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Jane i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čoveko ljubi. Amin. Svetih otaca naših gospode Isusa Hrista. Vasijeve među nama. Jesi, vidite. Na zdravlje i spasenje, praznih braća i sestre. I da zahvalimo našim sestrama, vrijednim monahinjama, koje su poslušale riječi gospodnje upućene Mariji i Marti, da nije sve u trci, u mnogo brižju, jer sve to što steknemo trčeći i mnogo brinući, oduzeće nam se. A sve one riječi koje pažljivo kao Marija i kao naše pravoslavno monaštvo i naše sestre monahinje slušamo i upijamo, donose i daju život vječni. Da se one, i ne samo one, nego i generacije koje su prethodile, čuvajući pravoslavnu tradiciju, a najbolji čuvar pravoslavne tradicije je se pravoslavno monaštvo, da nisu poslušali riječi gospodnje, da nisu slijedile primjeru Marije i savijele svoje noge tu preko puta oltara Božjeg, slušajući pažljivo riječi kojim se neće i ne mogu oduzeti, ne bismo ni mi mnogo brižni mogli danas ovdje da se seberemo. Jer ova svetinja, braćo i sestre, ona nije sačuvana mnogim brigama i jurnjavama, nego pažljivim slušanjem riječi gospodnjih. Zato svi treba da budemo blagodarni našim sestrama, monahinjama, da budemo blagodarni našem svetom monaštvu. Jer u monaštvu se, braćo i sestre, projavljuje ona Marijina pažnja, I monaštvo predstavlja regulator Marijine mnogobrižnosti, jer vi znate kad je Marija u onom svjetskom nastrojenju, a svi smo poprilično u tom nastrojenju, jer nemamo kad za molitvu, nemamo kad za liturgiju, nemamo kad za čitanje riječi Božije, a imamo ogromno vrijeme za sujetu, za trčaranje, mogataranje i razne druge oblike gubljenje dragocijenog vremena, stičujući ono što će nam se sigurno oduzeti, danas ili sutra. Da nije monaštva, mi bismo se, braći i sestre, <clears throat> pogubili. Evo ovaj praznik i ovaj dan i ovo sabranje potvrđuju te riječi. Kad Marija traži od gospoda, da joj, kad Marta traži od gospoda, da joj Marija pomogne, Kad svijet traži od gospoda da mu monaštvo pomogne u sujeti, gospod upozorava Martu i kaže Marta, Marta, mnogo se brineš i uznemiravaš, a samo je jedno potrebno. Ovo što rade tvoje sestre monahinje, to se neće oduzeti ni od njih, ni od tebe ukoliko ih budeš odražavao, pratio i na njihovom primjeru se učio. Zato u ime svih nas blagodarimo Mati Jeleni i onima koji su nju vaspitali svetom monaštvu i Marinom primjeru naučili da nas i dalje okupljaju i da se ne uznemiravaju kao što se mi uznemiravamo, da se ne uplaše one stihije mnogobrižnosti, i onih mnogih poslova koji nikakvu vrijednost nemaju, koju jedna prehlada ili jedan lakši moždani udar potpuno oduzme, da čovjek više ne zna ni ko je ono što stoji preko puta njega, iako je to rođeno dijete koje je dojela. Ne prepoznaje ga više. A kamo li ono što je stekla ili stekao mnogo brižnjima. A riječi Božije, braće i sestre, ako steknemo i ako budemo živeli po svetom evanđelju, to niko ne može da nam oduzme, ni smrt. Evo sveti otac Stefan potvrđuje da jeste tako. Zato čuvajmo naše praznike, čuvajmo naše svetinje, čuvajmo naše manastire, čuvajmo naše monahinje, ne toliko pomažući na ovaj ili onaj način, nego pažnjom, sabranjem u ime Božje, oko prestola Božijeg, oko čaše gospodnje, pa da svi ovako zajedno, radujući se na zemlji, izazovemo radost i na nebesima, jer nebesa, braćo i sestre, zabrinuto lebde nad nama. Sveta nebesa, sveta trojica, majka Božja i svi sveti angeli zabrinuto lebde nad nama, bojeći se da onaj veliki dar slobodne volje ne zloupotrijebimo i da se ne strovalimo u pomračinu i u pogibiju, odvajajući se od crkve, odvajajući se od majke Božje, a naši preci su se i tekako odvojili i od crkve, i od oltara, i od presvete bogorodice i to smo skupo platili i još nismo sve ispratili. Zato su nam ovi praznici veliki darovi, velika mogućnost da istinski rešavamo probleme na dobar, moćan i kvalitetan i Bogom blagosloven način. Još jednom Mati Gumani, njenom sestrinstvu, i majci Božjoj koja ih ovdje okuplja i koja ih čuva i vaspitava da zablagodarimo i da se potrudimo, braćo i sestre, da što prisnije opštimo kroz crkvu, a u blagodati Duha Svetog, koji nas moćno vraća izvorima života, Sinu očevom jedinorodnom, sjedinjujući nas sa njim kroz sveto pričešće kao danas, a ko se sa sinom jedinorodnim sjedini, on ne može, a da u očevom naručju ne živi. I to je, braći i sestre, krajnji cilj našega života. Otac nebeski. Daj Bože da i mi postanemo, ako već nismo, istinska djeca Otca Nebeskog, vjerom u Sina, a silom Duha Svetoga. Sve pod molitvenim pokrovom opšte majke, svih majki i svih sinova i kćeri, presvete vladičice i sve carice, bogorodice. Amin Bože daj.